Բժիշկ Լալայան, ուզում եմ անգեոգրաֆիայի կենտրոնի մասին մի քանի խոսք ասեք։ Սա ժամանակակից բուժում է, աշխարհում վաղուց են նման կենտրոններ գործում, իսկ մեր շատ սիրելի պարոն Խուշկյանի նվերը շատ սպասված նվեր էր, այո։ Կենտրոնը գործում է արդեն մոտ 5 տարի, քա աշխարհում էլ շատ հին չի, իր պատմությունը շատ երկար չի, մոտ 130-40 տարվա պատմություն ունի։ Որպես ռուտին սրտամկանի ինֆարկտների համար բավականին երկար ժամանակ է սկսել այդպես օգտագործվել։ Ղարաբաղում 5 տարի է, ինքը ոչ թե նորագույն մեթոդը, ավելի շուտ ինքը ավելացնում է դեղորայքային մեթոդը, ու հիմնականում այն հիվանդները, որոնք չեն կարա տանեն դեղորայքի բարձր դոզաները եւ իհարկե սրտամկանի սուր ինֆարկտներ եւ կորոնա սինդրոմները իրենք միանշանակ շահում են ինվազիվ միջամտությունից ցուցումների եւ հակացումների մասին բազմաթիվ անգամ խոսվել է ցուցումները դրվում են սրտաբանի կողմից որոշում են հիվանդները ովքեր պետք է կատարվեն ինվազիվ միջամտություն ինվազիվ միջամտություն Ղարաբաղում կատարվում է հիմնականում երկու տիպի դա կորոնար անգիոգրաֆիա եւ ստենտավորում Կորոնարան գեոգրաֆիան դա դիագնոստիկ միջոցառում է, պրոցեդուրայի իմաստը կորոնար անոթների մեջ կոնտրաստավորումով եւ կարելի հայտնաբերել նեղացումները կորոնարի կամ փակված արկերակները եւ երկրորդ մասը որ արդեն բուժական միջամտություն է դա ստենտավորումն է որը թույլ է տալիս բացել այդ փակված կամ նեղացած արկերակները կլինիկական նշանակությունը հայաց զարգերակների բացման նույնպես որոշում է սրտաբանների հետ համատեղ ոչ բոլոր դեպքերում է անհրաժեշտ նեղացած զարգերակները բացել դա կատարվում է համատեղ բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքում։ Սրտամկանի սուր ինֆարկտների համար ամբողջ աշխարհում ընդունված է միանշանակ մեկ տարբերակ, ինչքան հնարավոր է շուտ կորոնազարգերակի բացումն է, որը հանդիսացել է սրտամկանի ինֆարկտի պատճառ եւ այս լոզունգը կարեւոր է որովհետեւ ինչպես ասում են ժամանակը դա մկան է ու ամեն ուշացրած րոպե դա ավելացնում է մահացած սրտամկանի տոկոսը եւ կարեւորը այս պրոցեդուրը որ կատարվի շատ շուտ։ Ինչ համար է դա ակտուալ Ղարաբաղում, որովհետեւ հիվանդները բժշկի կամ շտապ օգնության դիմեն շատ ավելի ուշ։ Խորտ կտամ ուղակի կրծքավանդակի ցավով հիվանդներին, առանձնապես այն հիվանդներին, որոնք տղամարդիկ են 50 տարեկանից բարձր կամ կան 65 տարեկանից բարձր, միանշանակ դիմել շտաբ օգնություն կամ միանգամից մեր emergency բաժանում, որպեսզի հասկացվի տվյալ սրտամկանի ցավի պատճառը։ Բժիշկական ինչու երկու սերերի մասին խոսելիս տարիքային այդ տարբերությամբ նշեցիք։ Դա հետազոտությունների արդյունք, հա, ուղղակի հետազոտությունների արդյունքում ողջվել է, որ տղամարդիկ 50 տարեկանից բարձր ավելի մեծ հակվածություն ունեն սրտամկանի սուր իվենտների, մինչդեռ կանայք գերակշռում են ավելի մեծ տարիքում, բայց ավելի մեծ տարիքում կանանց տոկոսանությունը հավասարվում եւ հետո նաեւ աճում է։ Ամենայն հավանականությամբ դա պայմանավորված է տարբեր սերրերի հորմոնալ բաղանցների հետ կանանց մոտ պոստմենոպաուզալ կանանց մոտ սրտամկանի ինֆարկտի տոկոսը հասնում է տղամարդկանց, եթե ոչ ավելանում։ Միգուցե պատճառը կանանց հորմոններն են, որ ավելի երիտասարդ տարիքում պաշտպանիչ էֆեկտ ունեն։ Նշեցիք, որ 5 տարվա կենսագրություն ունի կենտրոնը։ Կարող եք մի փոքր ամփոփագիր ներկայացնել ում եք փրկել։ Փրկել թե սپانել դա հարաբերական ասված է, որովհետև իրականում սրտաբանությունը դա ռիսկի քչացումն է ու ամեն պրոցեդուրա կամ դեղորայք որոշում է ըստ ռիսկի ասենք տալ թե չտալ կամ անել թե չանել կամ որոշում է տվյալ պրոցեդուրայի ռիսկի քչացման այսինքն եթե տվյալ պրոցեդուրան իջացնի մահացության ռիսկը մենք գնում ենք այդ պրոցեդուրայի կատարման նույնը վերաբերում է նաև դեղորայքին ցավոք Հայաստանում ընդունված է միշտ пассив տակտիկան դա երբ որ հիվանդի վիճակը վատ է լինում փորձել ձեռքեր լվանալ ու ասել որ մեկը ոչ մի բան չի օգնի մեր բաժանմունքի հենց սկզբից իմաստը եղել է որ պետքա զբաղվենք ցանկացած հիվանդով ու ինչ վիճակում ուզում արնի իրականում ինվազիվ միջամտությունները օգնում են հենց այդ հիվանդներին ովքեր ունեն մահացան բարձր ռիսկ Եթե կա հիվանդություն, որ ունի մահացան 90% ռիսկ, ու դա կարելի է չասնել մինչև 60% մահացան ռիսկ, ինչի չանել։ Իհարկե, դա գումարային առումով կբերի, որ մենք ունենանք բարձր մահացություն, քանակ, բայց եթե հաշվենք ընդհանուր տարվա մահացությունը սրտամկանի ինֆարկտից 5 տարի առաջ եւ հիմա կտեսնենք, որ ստատիստիկ շատ մեծ հաջողություններ ենք հասել։ Իմ կարծիքով հիվանդանոցային մահացության թիվը դա բնութագիր չի, որովհետև ավելի մեծ բնութագի է կյանքի միջին տևողությունը եւ ընդհանուր մահացության տոկոսը։ Եթե չունտունենք ծանր հիվանդներն ու ուղարկենք տուն մահանալու, իհարկե մենք կբարելավենք ներ հիվանդանության մահացան տիպը, որ ոչ մի էֆեկտ չունի ընդհանուր առողջապահական համակարգի համար։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ ստատիստիկ թիվ ու հասկանանք մենք օգուտ տալիս ենք թե վնաս տալիս ենք, պետք է նայենք սրտամկանի ինֆարկտից ընդհանուր մահացության։ Դա արդեն տոկոսներ չի, այլ մի քանի անգամվա տարբերություն է։ 5 տարի առաջվա ու հիմիկվա։ Երկրորդ կարևոր հարցը, որ ժամանակի ընթացքում սկսել են զբաղվել շատ ավելի մեծ տարիքային խմբով, որով նախկինում չէին զբաղվում բարձր մահացան տոկոսի պատճառով։ Իհարկե, այստեղ կարևորություն ունի նաև մեր անձնական հմտությունների աճը։ Ինչ վերաբերվում է ու մենք սپانել, ցավոք սերտի սա ինվազիվ միջամտություն է ու առանց բարձունների ինվազիվ միջամտություն չի լինում ցանկացած դեղորայական միջամտություն սկսած ամենապրիմիտիվ ներերական ցանկացած ներարկում ունի իր մահացության տոկոսը, ունի իր բարձությունների տոկոսը։ Սրտամկանի ինֆարկտը ինքը ամենամեծ մահացության տոկոսով հիվանդությունն է ու անկախ միջամտությունը կատարում է թե չի կատարում ունի մահացության տոկոս։ Իհարկե ընդհանուր մեջ անհնար է ասել, որն է հանդիսացել բուն հիվանդի մահացության պատճառը, ինվազիվ միջամտությունը թե հենց բուն հիվանդությունը, բայց մեծ հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ զուտ ինվազիվ միջամության պատճառով առաջացած մահացությունների տոկոսը բավականին քիչ է ավելի գերակշռում է հենց բուն հիվանդության պատճառով առաջացած։ Մենք հենց հետազոտության արդյունքով, ասենք բարդ որպես բարդություն ու մահացություն տարեկան 1-2 դեպքից քիչ է գրանցում բայց գրանցում են շատ մեծ մահացություն կարդիոգեն շոկով հիվանդներին, որոնք ունեն մեծ մահացության տոկոս։ Եվրոպայում այդ տոկոսը հասել է մոտավորապես 60-70%, եղել է 90%-ի մոտ։ Մեր մոտ այդ թիվը մոտավորապես համապատասխանում է Եվրոպայի թվերին։ Ինչ մնում է տոկոսային այդ մնացած ստատիստիկ տվյալները, ինձ թվում է ավելի լավ է այդ հարցով զբաղվեն ստատիստիկները, ոչ թե։ Վարդան ջան, ցանկացա հենց եթերում ասել, որ քեզ ճանաչում էի, երբ դեռ փոքր էիր, գիտեի, որ լավ փայլուն ապագա է սպասվում քեզ այսօր ուրախ եմ շնորհակալություն նաև հետաքրքիր հարցազրույցի համար եւ ահա այսպեսի մի հարց է ինձ հետաքրքրում գախնիկ չէ որ թեպետ պարոն Խուշկյանի նշանաբանն էր որ արցախցին պիտի բուժվի արցախում սակայն ամենատարբեր ոլորտներում մեզ մոտ կա թերահավատություն հենց այստեղ բուժվելու հանգամանքների մասին, բուժպասարկման մասին։ Հայաստանի սրտաբանները երբևէ չեմ տարանջատել Արցախն ու Հայաստանը։ Մենք ենք, մի ժողովուրդ ենք, հպարտանում եմ ամեն լավով, ցավ եմ ապրում ամեն վատով։ Հայաստանի սրտաբանները կարողացել են իրենց համար արահետներ եւ ճանապարհներ բացել համաշխարային առողջապահության ոլորտներում։ Ինչ կարող եք ասել Արցախցի բժիշկների մասին։ Կոնկրետ ձեր գոլեգամների։ Լոզունգը Ղարաբաղցին պետք է բուժվել Ղարաբաղում թույլ տվեք այդքան չհամաձայնվել այն իմաստով որ իմ կարծիքով հիվանդը ավելի լավ լուծում է որ հիվանդը պետք է որոշի իր բժիշկին մյուս կողմից Ղարաբաղի բժիշկները այդ ու մեզ պետք է ուղղակի անենք այն որ հիվանդները մեզ վստահեն ինչ է փոխվել այս ընթացքում կապված սրտաբանության հետ ինչ վերաբերվում է հոսպիտալիզացված հիվանդներին Ես հավատացնում եմ, որ տոկոսը հիվանդներ, որ ուղղակի ուզում են գնան Երևան, դարձել է շատ քիչ։ Մյուս կողմից այդ ով ուզում է գնա Երևան, այդ հիվանդներից մեծ տոկոսին Երևանը ուղակի չի ընդունում։ Այն իմաստով, որ արդեն Երևանի համարյա բոլոր բժշկական կենտրոնները տեղյակ են, որ Ղարաբաղում արվում է ամեն ինչ, ինչ որ կարող անեն իրենք։ Ու հավելյալ հիվանդին տեղափոխման ռիսկը, եթե հաշվի առնենք, դառնում է որ տեղափոխվելու ուղակի վտանգավոր է դառնում հիվանդի համար։ Այդ իմաստով հիվանդների քանակը, որոնք տեղափոխվում են այլ քաղաքային բուժում, խոսքը վերաբերում է հոսպիտալիզացված հիվանդներին, ոչ թե ամբուլատոր, որովհետև ամբուլատոր հիվանդների հոսքը կարգավորելը մի ճավի դժվար է, դա ավելի շատ հիվանդների անձնական կարծիքն է։ Ինչ վերաբերվում է հիվանդների, որ պարտադրի որ բուժվեն Ղարաբաղում, չեմ կարծում դա ճիշտ տարբերակ է, դա հակառակը բերի այն էֆեկտին, որ հիվանդները կհասկանան, թե ինչ որ բան ենք ուզում շահենք։ Ավելի ճիշտ տարբերակա որ հիվանդի միշտ տրվում է ընդդրություն ու բացատրվում է առավելություններն ու թերությունները այլ քաղաքային բուժման։ Հավատացնում եմ, որ մենք այդ ինֆորմացիան, ինչ որ արվում է Երևանում, լրիվությամբ հիվանդներին տրամադրում ենք բայց շատ քիչ հիվանդներ են արդեն տեղափոխում այլ քաղաքային բուժման։ Իրականում Կուշկյանի լոզունգը Ղարաբաղցին պետք է բուժվի Ղարաբաղում սկսում է արդեն գործել։ Կամաց կամաց սա կաչի։ Մյուս կողմից արդեն Երևանում ու այլ քաղաքային մեծ հասկացություն է։ Երևանում կան բազմաթիվ անհատական բժշկական կենտրոններ, որոնք արդեն բիզնես շահ հետապնդելով իհարկե կարող են ավելի լավ պայմաններ ապահովեն, ոնց չի կարող պետական հիմնարկներ ապահովի։ Պարզավոր ինչ որ հիվանդների հոսքն այդպիսի կլինիկաներ կլինեն ցանկացած դեպքում պետքա պահել այն մինիմալ պլանկան, որով հիվանդները չարթարացնեն իրենց գնալը Երևան։ Իրականում ավելի շատ հիվանդները բողոքում են ոչ թե հենց միջամտության կամ գործողության կամ բուժման ցածր որակից, այլ հենց բժիշկների հետ անznական հարաբերությունների ու պահելաձևի հետ կապված հիմա դա Ղարաբաղցիների մի քիչ բնորոշ գիծ է, մի քիչ ավելի կոպիտ ունել եմ նորի Հայաստանում ճավլի մեղմ են ուրիշների բաները դուրս։ Նարինե ջան, անգեոգրաֆիկ բաժանմունքի մասին ասեմ, որ շատ մեծ հիացմունքով չեն խոսում մեր բնակիչները, ինչը ինձ ստիպեց այստեղ գալ եւ բժիշկը parzabanեց ամեն ամեն ինչ։ Ցանկանում եմ դուք որպես ավագ բուժքույր բաժանմունքի մասին, վիճակագրական տեղեկությունների մասին մի քանի խոսք ասեք։ Անգեոգրաֆիայի բաժանմունքում աշխատում են ինտերվենցիոն սրտաբաներ, բուժքույրեր, ռենտգեն տեխնիկ եւ սանիտարներ։ Բաժանմունքի ամբողջ անձնակազմ կազմը նախապես անցել է մասնագիտական վերապատրաստում Էրեբունի բժշկական կենտրոնում Հայաստանի եւ ստացել է համապատասխան որակավորում։ Միջամտությունների ընթացքում անձնակազմը աշխատում է գոգնոցներով, աճճապատ եւ սկապներով։ Մուշքուրերը նախապես պատրաստում են վիրահատարանը, անհրաժեշտ գործիքներ, տեղադրում ներերակային կատետեր, միացնում էլեկտրասրտագրության գրանցման համար էլեկտրոդներ եւ պատրաստում հիվանդին միջամտությանը, անգիոգրաֆիայի կամ ստենտավորման ինչ որ պլանավորված է լինում անել։ Հաճախ են լինում վիրահատություններ, ամսվա կտրվածքով 30-ից 50 հիվանդալինում, որից մեծ մասը պլանային ալինում, մի մասն էլ ընդունվում է անհետաձգելի բաժանմունքով, եթե լինում է սրտամկանի իշեմիկ հիվանդություն, սրտամկանի սուր ինֆարկտ, Հիմնականում սրտամկանի սուր ինֆարկտի դեպքում են ընդունվում անհետաձգելի բաժանմունքով։ Ահա, իսկ մնացած հիվանդները ընդունվում են պլանային կարգով բարկում են, նախապես պատրաստվում են եւ իջեցվում է կատարվելու հետագա գործողությունը ստեղ։ Այո, նշեցիք, որ վերապատրաստման դասընթացների եք մասնակցել Երևանի բժշկական կենտրոնում, ասել է թե ոչ բոլոր միջին մասնագիտությամբ բուժաշխատողները կարող են աշխատել այստեղ Կարող են աշխատել բոլորն էլ, ուղղակի պետք է անցնեն դերապատրաստում։ Սա քանի որ նոր բաժանմունք է, նոր գործիքներով է հագեցված, ուղղակի պետք է վերապատրաստում անցնել, չէ, այտենց չէ, որ դժվար է, սաղն էլ կարող են սովորեն ու աշխատեն ուղղակի պետք է անցնել վերապատրաստում, պատրաստ լինեն, քանի որ անգեոգրաֆիայի բաժանմունքի անձնակազմը մեծ մասամբ աշխատուն է անհետաձգելի ու պետք է պատրաստ լինի ամեն ինչի, թե որ միջին անձնակազմը անգամ պատրաստված լինի անպայման, քանի որ դեռ էքստրեմի բաներ է լինում, պետքա շուտ կարողանա բուժքույրը իրանից կախված ամեն ինչ անի։ Քանի որ մեր բաժանմունքը աշխատում է 2014 թվականի նոյեմբերից, համարյա 5 տարվա բաժանմունք է 2014-ից 2015 թվին ունենցել ենք ընդհանուր 382 հիվանդ, 312 հոգու կատարվել է անգեոգրաֆիա, 168 հիվանդի կատարվել է ստենտավորում, որոնցից 48 հիվանդ ընդունվել է բաժանմուկ սրտամկանի սուր ինֆարկտով։ 2016 թվականին ընդհանուր 382 հիվանդ կորոնարոգրաֆիա, 265 ստենտավորված հիվանդների քանակը 160, սրտամկանի սուր ինֆարկտ 90։ 2017 թվականին ընդհանուր 491 հիվանդ, կորոնարոգրաֆիա 379, ստենտավորված հիվանդների քանակը ժամանակը 156, սրտամկանի սուր ինֆարկտ 107 հիվանդ։ Իսկ 2018 թվականի մինչև օգոստոս Ընդհանուր հիվանդների քանակը եղել է 256, տենտավորված հիվանդների քանակը 91, կորոնարոգրաֆիան 182 հիվանդի է կատարվել, սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդները 58։ Հիմնականում ընդհանուր տվյալները սրանք են։